اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا أكرم الأكرمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا برحمتك من الراشدين اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمم بالخير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Sahvala i zahvala pripadaju samo jednom jedinom Allahu, savršenom gospodaru svih svjetova koji jedini smije i mora da bude obožavan. Nega hvalimo zbog njegove savršenosti, njemu zahvalijemo zbog njegovog savršenog gospodarstva i gospodarenja svim svjetovima. Od njeg pomoć, oprost i uputu tražimo, jer koga Allah uputi napravi putome nema zabude, a koga Allah subhanahu wa ta'ala u zabludi ostavi tome nema ni upućivača ni pomagača. Zato svjedočimo da nema drugog Boga sem Allaha jedini i nema sudruga i da je Muhammed sallallahu anehi wa sallam Allahu rob najbolji, njegov poslanik posljednji, a zatim Allahovom voljom i njegovim htjenjem došli smo do grupe ajeta koji govore o Allahovoj osobini ili više njih dajući akcenat na osobine htjenja i voli. Skoro svi muslimani, odnosno oni koji se pripisuju islamu. I sve sekte u islamu pripisuju Allahu osobinu htjenja. To je da Allah nešto hoće i da bude kako Allah hoće. S tim da se razilaze u kakvoći tog pripisivanja, potvrđivanja i razilaze se u načinu dokazivanja. Neki to dokazuju šarijatski, a neki puko razum, čisto razumski. Pa kažu nemoguće da ima Bog koji neće nešto ili hoće ili da se dešava nešto u njegovoj vlasti što neće ili hoće i tako dalje. I dokazuju na osnovu nekih stvari što jeste od dokaza ili od stvari koje ukazuju. Ali naučili smo u onim uvodnim predavanjima da muslimani, jer ehli sunnet val džema'a su produžetak muslimana do sudnjega dana. Muslimani, oni jedni jedini koji su bili na zemlji, ashabi, tabini, tabi, tabini, prije nastanka sekti razilaženja. I oni koji ih uslijede u istom takvom vjerovanju, u načinu vjerovanja i načinu razumijevanja šerijskih dokaze, način dokazivanja. Muslimani vjeruju u sve čime se Allah subhanahu wa ta'ala nazvao i opisao u Kur'anu i sunnetu. Jer je sunnet objava od Allaha. I potvrđuju Allahu subhanahu wa ta'ala sve ono što je sebi potvrdio i čime ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nazvao i opisao Allahu umodom i određenim i ređenim. Bez negiranja, bez krivog tumačenja, bez poređenja sa stvorenjima ili kakvoće odrađivanja. Nego vjeruju da je Allah subhanahu wa ta'ala sa svim tim osobinama i imenima koje je nam je spomenuo, a više od toga ili mnogo od drugih je za sebe zadržao, nije nam ovo što spomenuo. Da je Allah sa tim osobinama savršen, nije ničemu sličan i da je svaka od tih osobina potpunost puka. I vjeruju ono što je puka istina, u što nema sumnja, to je da je Allah subhanahu wa ta'ala gaib, najveći. Da od kada je stvorio stvorenje, nikoga vidi nije. Od živi iće. Od ljuni džina i melek. I da Allah subhanahu wa ta'ala kad o sebi govori, jedini on ima pravo da o sebi govori. Jer nikoga drugi ne može opisati nazvati. I zato kad govorimo o Allahu Allahovim osobinama, smijemo reći samo ono što, čina, što o čemu nas je Allah obavijestio. Bio, bilo u Koranu ili u vjerodostinom sunetu. Ni razum, ni nešto treće, nema tu uopšte mjesta. Ko je to ko može svoj, ko je taj ko može svojim razumom dokučiti? Šta? Kako izgleda Allah? Ili neko od njegovih osobina vezan za njegovo biće? Ili neku od njegovih osobina vezan za njegova djela? Možemo znati samo ono što nas je Allah obavijestio, ništa više. I zato ako razumski dokučimo nešto od onoga, a govorio sam vam da se Allah subhanahu wa ta'ala svojim stvorenjima predstavio direktno i indirektno, direktno tako što se je, što je nazvao se i opisao određenim menima i osobinama, pa traži od nas da potvrdimo to, što je sebi negirao neke stvari, pa traži od nas da to negiramo, indirektno tako što je stvorio raznovrsna stvorenja i dao nam znakove i dokaze u nama samima i u svemu što nas okružuje. Pa veličina Allahovi stvorenja ukazuje indirektno na veličinu onoga koji je stvorio. Da se čovjek zapita koliki je tek stvorite, je znamo da je Allah najveći. Pa snaga Allahovi stvorenja ukazuje indirektno da se čovjek zapita i zamisli koliko je tek jak nemaš gospodar kad jedan melek koji čitav narod jedan, čitav državu, čitav grad uzme na vrhom krila i digne u nebo, okrene i utjera u zemlju, koji je toliko velik da pokrije horizont svojim tijelom, 600 krila mu treba, Allah tako stvorio da ide, da se budeš i od najlepših, i od najvećih, i od najsnažnijih stvorenja, da takav i drugi ne mogu da podnesu Allahov subhanahu wa ta'ala govor, puko čujenja Allahovog govora. Osim one koje Allah izazu, izuzeo u momentu da moraju da čuju, njima se obraća. A ostali njemu slični ne mogu. Pa koliko je tek snažan i moćan naš gospodar i tako dalje i tako dalje. Tako da se razumski može neke stvari indirektno dokučiti, ukazati. Ali razum nije dokaz kada je u pitanju poglavlja Allahovim i nema osobinama. Dokaz je objava jer je Allah gajb. I zato vjernici vjeruju da Allah postoji, i vjernici vjeruju Allahu kao što vjeruju Allaha, i vjeruju kad Allah op sebi obavijesti da ima lice, da ima šaku, da ima šta ima. I vjeruju da kad Allah subhanahu wa ta'ala vjeruje Allahu kad se o sebi obavijesti da on se spušta ili uzdiže ili nešto treće od svojih osobina i svojih dijela. I ne sumnjaju u to jer je nevjerovanje Allahu kufr, nevjestvo kao što je nevjerovanje u Allaha nevjerstvo. I negiraju Allahu sve ono što je Allah sebi negira. Ili ono što se suprostavlja direktno ono, onome što je Allah sebi propis, pre, pre, o, se, se, o sebi obavijestio. I tako dalje. I zato šeheh ovdje kad spominje ova četiri ili pet ajeta kog ćemo večeras imati, kaže va qavluhu i njegove riječi. To je nastavlja I njegove riječi, riječi Allaha uspješnog spadaju ono što smo već, čemu smo davno počeli govoriti, a to je ovaj uvod kratki koji sam spomenuo. U to spadaju i njegove sljedeće riječi. وَلَوْلَا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله spominje jedan mali odlomak koji se tiče ove teme iz malo veće priče iz sure Kehf, sure koji je Allah subhanahu wa ta'ala učinio da ono onome koje je pamti, proučava, razumije, bude štit od iskušenja, jer je u njoj Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo pet glavnih vrsta iskušenja iz kojih proizlaze sva druga iskušenja i smutnje. I da onome ko nauči prvih ili zadnjih deset ili cijelu suru te, e, zadnji prvi ili zadnji deset tajta ili cijelu tu suru, da mu to bude štit od deđala kao najvećeg iskušenja. U toj suri Allah subhanahu wa ta'ala kad govori o iskušenju imetka. A e, imetak je jedan od najvećih iskušenja za čovjeka, nažalost. Jer je Allah stvorio čovjeka da voli imetak. I propisao mu kako da se obhodi prema tom imetku. I neće se pomjeriti stope čovjeka dok ne bude pitan za četvrlo. Od toga je o, o imetku kako ga je zaradio i u što ga je trošio dva pitanja vezana za imetak. I imetkom se može puno hajera učiniti. I mnogi od desetorice koji su obradali na džennetom, uzrok toga je bilo, bio i njihov ispravan odnos pred imetku. I najveći kafir endunjaluku, i najveći nepretel islamu, i najveći silnici i oholnici, uglavnom su bili zavedeni imetkom. Poput Karuna i drugih pa je imetak veliko iskušenje. Ako položiš, možeš dobro da prođeš, ali osnova je da ljudi na tome pade. I mnogi čine raznorazne grijehe, velike i male, i mnoge izvjere izvede, upravo pretjerena želja za imetkom i nemar prema tome kako se stiče i što se troši. Pa kad govori o iskušenju onoga kojim je Allah subhanahu wa ta'ala dao, što je dao od tadašnjeg imetka, poluprivrednik sa bašćom ili bašćama, kroz koje rijeke teku pune plodova. Kapital veliki. Pa kaže, kao što kaže i poznata vam je sura, čitali ste je često, neki to još uvijek rade petkom. Kaže, između ostalog, da je to on stekao, da je to njegovo, da nema povratka Allah, da ne vjeruje onaj svijet. Ako pak, kaže, bude nešto, ako budem vraćen tamo, da će mi opet naći što tamo bolje nego ovdje. Jer mnogi koji su zavedeni metkom, prešao im je šetan sa strane da misle da Allah ako nešto hoće, da im da. Iz raznoraznih mudrosti, razloga koje Allah poznaje. Da je to ujedno znači da Allah voli. To što je uradio, odnosno to što im je došlo, što je prouzrokovalo. To jest u ovom konkretnom slučaju da Allah voli njih. Pa kaže konaj kom je dao na ovom, da će mi na onom svijetu. I kažu ne dijelite ljudima jer da je Bog htio dao bi. I kažu mnogi nema tamo ništa, a ako pak bude, bit će mi bolje nego ovdje, jer onaj svijet je bolji. I svi kad presele i dobri i loši, i vjernici i nevjernici, ako već spomenju onaj svijet kao otišao najbolji svijet. A Boga mi, malom broju ljudi i džina je onaj svijet bolji svijet. Zato što je to rezultat rada na ovom svijetu. A inače, ahiret je bolji i vječan, Allah za ne kaže tako. Za onome koji je zaradio, radio, odradio, pokoran Allah bio. Pa ga upozorava onaj koji ga je upozoravao. Između ostalog mu kaže, nakon što mu kaže, zar ne vjeruješ u onove koji ti je dao i tako dalje, kaže mu, وَلَوْنَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ نَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ Zašto bola nisi umjesto toga što si govorio, što misliš, što govoriš? Zašto nisi kad si ušao u svoju bašu rekao Maša Allah? Biva kako Allah hoće. Bilo je kako Allah hoće. Biće šta i kako Allah hoće. La kubata illa billah. Nema snage osim sa Allahom. tako bi trebao i tako se postavlja vjernik. Ali ovaj prvi nije bio vjernik. I zato ga ona je upozorava i kaže keferte bil ladhi khalaqaka min turab. Zar ne vjeruješ ono ko te stvorio od zemlje? Zar ne ječeš? Umjesto toga što govoriš, kao što mnogi danas govore, ja sam to sa deset prsti ustekao, ja sam to znanjem, ja sam to sposobnosti, ja, ja, ja, ja, samo ja, i na kraju opet ja, što nisi rekao, bud biće i biva i bilo je kako Allah hoće i kako je Allah htio. Ja sam posijao zato što me Allah pomogao da posijem. Dao mi i snagu i organe i mogućnost da nabavim i mogućnost da ima gdje posije i da izaberem i da postavim i prilike vremenske i sve drugo. Pa sam posijao i opet ne znači da, ću da, da će da nikne. A ako pak nikne, a bit će kako Allah hoće, Ne znači da ću ja to da poženim. Pa ako pak pokupim i u uskladištim, ne znači da ću se ja koristiti oko toga. Može se neko drugi posle mene bude koristiti. Bilo je kako je Allah htio, jer se već desilo, dobio se sa šta se dobio. I bit će kako Allah hoće. I sve od Allaha. I od nas nije ništa. I ono što imamo Allah nam je dao. Unaprijed odredio. Da bi nas iskušao. I zato neki pravilno postupe na polože, a mnogi padnu i propadnu. Ovdje je dokaz, maša Allah, kako Allah hoće. Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu spominje i ne negira. Jer nekad Allah citira vjernike ili nevjernike, pa ih popravi kad pogriješ. Ovdje spominje i ne negira. A na drugim mjestima osobi govori u isto, istom ovom značenju. Lično. I kaže da Allah ima osobinu da hoće. Zašto nisi rekao bit će kako Allah hoće? Bilo je kako je Allah htio. Bilo se razumio u prošlom ili budućem, ispravno se odnosi na sva vremena. Znači ono što sam postigao, postigao sam kako Allah htio i ono što će biti u budućnosti, čemu se nadam, bit će kako je Allah hoće. La kuvvete illa billah. Nema snage osim sa Allahom. Je li ovdje negirao Allah snagu ljudima? Ne. Nego je indirektno potvrdio. Ali rekao da ona dolazi sa Allahom, od Allah. Da je Allah taj koji čovjeku stvorio snagu. I da je Allah taj koji čovjeku omogućio da koristi svoju snagu onome što mu koristi. Ima ljudi koji imaju snagu, ali ne koristi jer ne mogu da je upotrebi. Ili ne znaju ili neće, lijeni su i tako dalje, zato što su spriječeni. Zato što Allah nije htio da se pokrene. Ima ljudi koji imaju želju i htijenje da svašta nešto uradi, ali nemaju mogućnost nikakve. Nemaju snage. I opet ništa. Ne postižu rezultate. Ima ljudi koji imaju htijenje i snagu, ali ne imaju od Allaha te ufika, o tome ćemo na kraju govoriti. Pa opet ne bude osim onako kako Allah hoće sve uzroci si kod tebe i pokreneš sam ne uspiješ. I uradeš sve kako treba, a propatiš. Što? A to što biva kako Allah hoće. I ovo majeće, između ostalog, ono najbitnija stvar, potvrditi i spoznati Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako se on opisao osobinom htijenja, وقوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد كاش riječi الله uzvišenog da je Allah htio ne bi ratovao oni, ne bi se pobili oni nakon njih. Nakon što su im jasni dokazi došli. Nego su se razišli. Jer je Allah htio tako. Pa neki su vjerovali, neki su nevjerovali. Pa su posle tog ratovali. A da je Allah htio, ponavlja Allah zvišenje. Ne bi oni ratovali. Nego Allah radi šta hoće. Na žek, jezik je siromašan. Imaju neke riječi, ali oni ih ne koristiti nego koristiti jer su neprecizne. Ovdje Allah subhanahu wa ta'ala spominje htijenje kroz dva različita glava na arapskom jeziku. Jedan i drugi se kod nas mora prevesti kao takve, nemamo preciznijeg termina. Na prim, primjera radi, postoji volja, to je ono što insan voli. Postoji želja, ono što insan želi, postoji htjenje. Ove stvari međusobno su, imaju zajednički stvari, ali imaju razlika. Tako isto u arabskom jeziku postoje tri termina o kojima ćemo govoriti večeras, ali mi ćemo prevoditi sigurnosti radi pa pojasniti kasnije jedno i drugo kao htjenje. Jer reći da Allah nešto želi, a nije Allah rekao želi, onako kako postoji druge riječi u arabskom jeziku za želi, ovaj termin ne bi se trebao prevoditi kao želja, zato što je želja nešto malo drugačije od onoga što nije savršeno. Pa je bolje izbjeći. Ali pojašnjenje radi. Kaže, vole u ša, spominje me šijet. Da Allah htio, ne bi ratovali. Nego Allah jef'alu ma yurid, radi šta hoće, spominje i radet. To je druga stvar. Poenta je da sve što se dešava od onoga što mi volimo ili ne volimo, biva htjenjem svemogućeg Boga, sveznajućeg Boga, svemogućeg, koji stvara, stavlja sve stvari na svoje mjesto, koji stvara, određuje s namjerom i mudrosti koja ima pozitivan rezultat u konačnici. I to ljudi ne mogu shvatiti. I kad bi ljudi shvatili sve mudrosti Allahovih propisa i odredbi, i onda bi imali Allahovo znanje. Allah je sveznajući, a mi znamo veoma malo od onoga što nas je Allah subhanahu wa ta'ala podučio. Znamo malo od onoga što ljudi mogu da znaju. Ja i ti kao pojedine znamo vrlo malo. A ljudi mogu da znaju veoma malo u odnosu na ono što Allah zna. وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَنِينَ Nije vam dato znanja osim vrlo malo, kaže Allah zvišnji. Vi ko ljudi, ljudi i džini. A opet koliko mi znamo od onoga što ljudi znaju? Skoro ništa. I zato na osnovu svog znanja koje je mizerno, ne možemo mi dok učiti te stvari. Ali vjerujemo da Allah subhanahu wa ta'ala stvara, određuje, naređuje, dopušta neke stvari da se rešavaju zato što je ona preznao, propisao, htio. Naspram htijenja koje je vezano sa druge njegove osobine, za druge njegove osobine poput mudrosti. I to u konačnici ima pozitivan efekt. Rezultat. Neke stvari će se vidjeti na sudnjem danu, neke ljudi nikad neće spoznati ne moraju, ali znamo da Allah ne griješi. I znamo da se u Allahovoj vlasti ne dešava osim ono što On hoće. Kažem hoće, ne kažem volim. Jer ima razlike između htjenja i vole ili ljubavi. kaže, pa tako je ovo, ovaj rat koji je bio nekome rat, nekome brat, i u ratu uvijek neko fasuje na ovaj ili na onaj način, Allah kaže, bilo je njegovim htjenjem. Kaže dalje, wa qawluhu uhillat lakum bahimatu al-an'ami illa ma yutla alaykum ghayra muhilli sayd wa antum hurrum inna Allaha yahkumu ma yurid. Dozvoljeno vam. Dozvoljeno vam je stok. Osim ono što vam je propisano i spomenuto i, o, i da lovite dok ste u hramima. Jer Allah propisuje šta hoće. Allah sudi kako hoće. Ko je dozvolio? Ko dozvoljava u šarijetu? Samo Allah. Samo Allah. Poslanik sallallahu alaihi ve selleme propisuje neke stvari u šarijetu. Zabranjuje neke stvari dozvoljava ali samo onda i tek onda nakon što mu dođe objava od Allaha. Allah je jedini koji dozvoljava i zabranje, koji propise i barete propisuje i zabranje određuje. I zato je poslanik sallallahu alejhi ve sellem često spomenuo moj gospodar mi je zabranio, Allah mi je zabranio, Allah vam je zabranio, zabranjeno nam je i tako da dalje. Kaže, dozvoljeno vam je stoka. Osim ono što vam je pojačnjeno. Pa su deve, krave, ovice, osnovi dozvoljene. Po čarijeskim uvjetima. To, to je ono što je pojašnjeno. I osim ono što vam je pojašnjeno, pa je zabranjeno, ono što Allah kaže, zabranjeno se strv, krv, svinsko meso i ono što je zaklano nečije drugo, ne Allahovo ime, na drugom mjestu kaže, zabranjeno se ono što, znaš, pri čemu nije spomenuto Allahovo ime, pa kaže zabranio vam se ono što je strovaleno, što je uginulo, što je ubijeno tupim predmetom i tako dalje i tako dalje. Pošto ima osudi majde na drugim mjestima. Sve je to pojašnje. Ali ostaje da je dozvoljeno, jer Allah dozvoli. Pa ako musliman zakolje onako kako je zaklano nešto od onoga što je dozvoljeno stoke, spomenut ću pritom Allahovo ime, onda je to dozvoljeno. Iako u sljedbenoj knjige, jevre i kršćanin, zakudju nešto od onoga što se mora zaklat i ne spomenu pritom nek čije drugo osim Allaha o ime i to bi vam musliman na dozvoljeno. Ostalo je pojašnjeno kako je pojašnjeno. Kaže, osim ili također vam je zabranjeno da lovite dok ste po ihramima. Zabranjeno čovjeku kad krene na hađ ili na umru, kad zanijeti, kad počne od mikata da lovi makar bio gladan, makar bila lovina u blizine na dohvat ruke, da pokazuju, da pomaže, da plaše na bilo koji način da učestvuje lov. I ovo je jedna zanimljiva stvar ovdje. A lov koja je zabravljena u hiramu je kopljena lov. Dozvonim da peca ribe i da lovi ribe na ovaj ili na onaj način. Isti taj. Iako je to lov. Što nam daje jedan, jednu fajdu, jednu korist bitnu, da smo mi robovi i da je Allah rab apsolutni gospodar. I da ono što je danas dozvoljeno su da te zabranjeno. I da Allah zabranje i propisuje šta hoće. I da on, la yus'anu amma yef'anu wa hum yus'anu, neće biti pitan i ne pita se zbog onoga što radi, a oni će kada biti pitan, to je se ja i ti i ostali ljudi. Lov dozvoljen muslimanima, pod uvjetima lova. Te iste uvjete kad se ispune, ako su ih rama, ne smiješ loviti. Hrana i piće dozvane muslimani. Osim uz Ramazan po dan. Do sabaha smiješ, posle sabaha, do zore smiješ, posle zore ne smiješ. Jel se pohvalio, se promijenio? Nije. Nego se promijenio Božiji propis. I ti korob imaš samo da pravo da kažeš čujem i pokoravam se. I dotad jedemo tad ne ide. I dotad lovimo tad ne lovimo. I ovu stoku hoću, ovu stoku neću, ne smijem jer Allah se branka. Jedno i drugo isto. Jer mušnici Mekije su govorili ono što ugine, Allah je ubio. A ono što se zakvore, čovjek je ubio. Pa kaže, bolje i se vapnije i lepše i ukusnije ono što Allah ubije, nešto čovjek. Jer bolja su, kaže, Bože, ja djela nego ljudska. Allah zabranjuje. Strvinu. Lešinu. A to je sve što nije zaklano po šerijaskim propisima od onih koji imaju pravo po šerijetu da kolju makar bilo upakovano u našim marketima prodavano, makar imalo certifikat ako nije poznat. To je nešina, to je štetno i to je zabranjeno. I zbog toga nam se dove ne primaju. I tako da i tako dalje. Kaže, zašto? Neko će doći pitati, često ljudi pitaju, što može ovo, ne može ono? Allah sam pojašnjava kad kaže na kraju in ne. I ovo je znak će doći pojašnjenje na kraju ajeta kao što spominju ulema tefsira i ulema usura i drugi. Inna Allahe jahkum u maju ridu. Zato što Allah propisuje što hoće. Allah sudi kako hoće. Jedno i drugo se razumije i zajedno. Jer njegov sud je njegov propis i obrat. Allah kaže što hoće i kako hoće. I ovdje je prije svega znači bitno da spoznamo i uvjerimo se da šarijet ukazuje na osobinu htijenja, a ne a ne logika niti razum i nešto drugo. Ovdje kad Allah kaže radi šta hoće i propisuje šta hoće, da li Allah voli da se njegovi propisu poštuju ili ne? Šta vi mislite? Da li Allah voli da se muslimani muče, pati, ubijaju, voluju, ili ne? Molim? Ne molim. Da li Allah voli iblisa? Kufr. One koji ga čini. Da li Allah htio da se to desi ili nije? Čima htjenima voli. Ili ljubav. Gore kaže, bude kako Allah hoće. A spominje stvari koje su negativne za muslimana i pojedinca. Ima puno ajeta u Koranu, drugi ovdje šest spomenuo, ovdje pa ćemo njih tumačiti, koji govori o čistom Allahom htjenju. Iako govori o stvarima koje su možda Allahu mrske, ili sigurno, ili možda su čovjeku mrske, poput iskušenja i drugih stvari. Na drugim mjestima kaže kako Allah hoće ili šta Allah hoće, a govori o stvarima koje su Allahu drage. I jedno i drugo kad miješa, da tako kažem, kad koristi kad govori i o halalu i o haramu, tad koristi jurid, a ne kaže ješa. Ona je jedan drugi od, od dva glagola koja su spomenuta u ajetu prethodnom zajedno na jednom mjestu. E to je to osnovno htjenje iz kojeg prozilaze druga dva. Stvaralačko i šerijatsko. Stvaralačko se zove htjenje, a šerijatsko volje. Pa nekad Allah kaže Allah voli. I govorit ćemo ako Bog da sljedeći ders o tome koga Allah voli i šta Allah voli kako do Allahove ljubavi. Prije, na nekim mjestima kaže Allah hoće, koristeći mešije, znači Allah hoće da se to desi iz mudrosti i ne mora to biti dobro, pozitivno, samo po sebi. Ali jeste pozitivno zbog rezultata koji Allah zna u konačnici koji će se nekad pokazati i dovoljno da je Allah zna. A nekad koristi glagol koji se odnosi na jedno i na drugo. Znači ima stvaraloško htjenje i šarijasko htjenje ili volje. Kaže Allah uzvišen. Posljednji majet uvijek šeho ovdje spomenuo. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا, حرجا كأنما يسعد في السماء الله koga Allah hoće da uputi, raširimo prsta, prsa zaista. Ako ga Allah hoće u zabludi da ostavi, da odvede u zabludi, judilne, učine mu, kaže, prsa tjesnim, stisnutim, pa se on osjeća kao da pokušava jer je na to prisiljen da se popne na nebo. Mnogi od nas, ako ne svi, mi smo bili džahilijeti. Mnogi od nas, poput većine ljudi oko nas, smo mislili da je nemoguće raditi neke stvari. I oni koji su odgajani islamskim odgojem, pa su teoriju imali, ali imana nisu imali, onog šarijeskog imana, i oni koji nisu odgajani islamskim odgojem, pa nisu imali teorije, jedni i drugi su mislili da je nemoguće za mene, rekla napet fakat da je nemoguće neki misle postit i sjedi s tobom poslije kindije namaza, tebi jezik bio, bijel, usta gotovo ispucala, sušla se, Allah zna koji je Ramazan u životu po redu i on tebe ubjeđuje u oči da je nemoguće postiti. Ne može. Milijardu ljudi u tom momentu na kugle zemaljskoj posti. Od prilike. I oni da ne vjeruje da je to nemoguće. Ili neke druge stvari. I s tobom razgovara i utjeruje te laž. A ti se nadaš iftaru i raduješ se, nije ti prvi, a nadaš se da nije ni posljednji, ako Bog da biće još ispreman si imaš namjer već sada postiš sve Ramazan do kraja života, ako budeš u mogućnosti. A on ne shvatljiv. Gdje ćeš to, kaže? To je nemoguće. Meni se dešava. I to mnoge druge stvari. Kad mu pričaš o bilo čemu, o bilo čemu, nekim velikim izazovima, životnim i tako dalje, ima, kaže, ne, ima to, neko zna, neko može, lijepo je to, može se to. Kad ga pozoveš u vjeru, kad mu spomeneš propis, ma kakvi, jednom blok, stisne se, pocrni, naljuti se, nemoguće, nesvatljivo, neću, ne želim, nemoj me u to. Nemojte nam, kaže, toga nema nas nigdje. Kao što jedan reče. Kad bi svi bili takvi propašćani, čiri život, sve što je zgradio na haramu zgradio. Sve ti njega pozivaš uvijek, nema nas nigdje ako to odbri. Allah subhanahu wa ta'ala spominje, kad govori o mušnicima, da kad im se spominju oni koji se oni mole pored Allaha, onda su oni, znači, dragi, fini, veseli, redu, prihvatili, toleranti. A kad se Allah samo spomeni, onda se odmah dignu i teški. Ne mogu da slušaju tevhidu. Allah. A vjeruju Allah. I moraju se drugima da ih Allahu približi. A ne im samo Allah. Teško im. Isti je slučaj sa onima koji ne primjenjuju vjeru, ne praktikuju vjeru ili ne primjenjuju nešto od vjere, a znaju da je to od vjere teoretski. Vjerniku Allah raširi prsta, prsa. prsa. I ono što ti je jučer, do jučer bilo nemoguće, nesvatljivo, danas ti je lako. I slatko, što je najbitnije. Izvodljivo, olakšano i omiljeno, uljepšano. I ti uživaš. I tebi drago. I kad dođeš na stepen da počneš preminjivati osnove vjeri, tako što si ostavio sve harame, ne one koje znaš, na kojima ustrajavaš veliki. I radiš sve farzove, i razmišljaš i kudiš se koliko na fila si propustio, koliko ne radiš, planiraš još da u svom životu vodiš. Ta dođeš i razumiješ one koji su davno prije nas rekli da znaju vladari i njihovi sinovi kakav rahatluk mi u svojim prsima osjećamo, došli bi sabljanama da nam to otmu. Ali to se otjeti ne može, to Allah kome da, da. Tad hoćeš da poletiš. Tad te Allah iskušava jačim i većim iskušenjima nego prije, si boni vjernik ali ih prebrodiš. Neko će reći da ima uživaš, ali prođeš. A prije nisi mogao zamisliti da to živ insan može podnijeti. I opet si rahat. U skladu si sa prirodom, sa svim oko sebe, sve ti ravno doma. Široka prsa. Pozoveš grešnike da ostavi grije, nemoj samo to te, tu temu. Pozoveš nevjernike u vjeru, samo nemoj to. Ne može, ne, nemoguće. Misli da ga tjera da se penje na nebo. I tako se osjeća. Zamisli da te neko tjera nešto što znaš u startu da je to nemoguće. I moraš da pred njim pokušavaš. Tako Allah opisuje onoga ko, nije uputio na pravi put. Pa radiš i trudiš se i ulaziš maksimalnu snagu i napor i srpiš se, a znaš da od tog nema ništa. Pa se osjećaš i psihički i fizički izmoreno, neraspoleženo i tako dalje. Tako se osjećaju oni koji ne vjeruju. I kako vrijeme prolazi, kako dan za danom život prolazi, sve im je teže i gore. Imao nekakve cilje, ostvario, postigo, nije postigo, možda nije izgubio mogućnost, ne nada se više tim ciljanima, život ode, a on se nije naživio, nije proživio, i nik, nijedan nije proživio. E nije rahatlog, da nije došao do onoga, zašto kaže poslanik sallallahu alaihi ve seneme, nije bogatstvo mnoštvo i merka, nego bogatstvo zadovoljstvo duše. Kao što kaže imam šafija, i dama kunte za kalbin in fa enta wa maliku dunja sava. Stihovima, ako ste kaže, ako ti Allah dao zadovoljno srce, ti i onaj što ima sav dunja, ste isti. Njemu ne treba više jer ima sve, nema takvog. Tebi ne treba više jer si zadovoljno s onim što imaš. I ti rahat ne patiš, ne, ne, ne sanjariš, ne, ne želiš, ne zavidiš, dakle da imaš što ti je dovoljno. Ko da imaš cijeli dunjalu kad imaš zadovoljstvo sa onim što imaš? To je pitanje dunjalu. Pitanje vjeri kad znaš što živiš, kad znaš i nadaš se da je gospodar tvoj zadovoljan, kad gledaš da njemu ugodiš, kad znaš da ovaj život ima rok trajanja, ima svrhu, da ako se ne, ne naživim i ne proživim i u ovom momentu smrt dođe, nadam se da ću uspjeti. Da ću vječno lijepo živjeti ti si rahat u startu. Koliko god da te dugo Allah poživi, ti si rahat i sretan. Tebi su prsa široka. I ko ne osjeti širinu prsa, neka se propita i zapita. Kad je takav slučaj ko, po pitanju samog Boga, gospodara, u odnosu na one koji mu širk čine, i po pitanju vjere kad pozivaš one koji ne vjeruju, isti je slučaj kod vjernika pravi kad im se neki propis spomene, kao što kažu islamski učenjaci, i poduči se da je nešto od suneta, nije od bidata. Pa se obraduju. I nije mu žao što je 10, 20, 40 godina pogrešno radio. Drago mu je u momentu što je naučio da je to neispravno i ostavlja s pjesmom što prekneš. Dok onaj je drugi koji ne želi istinu. On ne želi da sluša o sunetu. On želi da ustraje na svom bidatu i na velikom grehu tako da. I sve je lijepo dok ne otvorimo tu temu. Što? Zato što ja znam da ti znaš da si u krivu. I ne želiš da slušaš. I što ti znaš da ja znam da ti znaš. Pa misliš da te provocira. A ja te, želeći ti ono što želim, sebi u istinu pozivam. Pa mu je teško pa je namršten. Pa kad glumi edeb i vesele i, i ostale stvari, to traje sve dok ne pričamo o temama koje su škakljive. A zar ima što od Allahove vjere škakljive? Odjednom se promijeni. Odjednom ti više nije brat, nego je između nas rat. A to što se rekao, rekao je Allah poslanih sallallahu alaihi wa sallam u hadijskoj bližima muslim, muslim sahiju, nije, a niti se razlazimo da je hadijs ne razilazimo da je hadis vjerodostan. Sto miliona puta da ga pitaš da li su ove moje riječi istine, reći jesu. A pa što se ljutiš? Ima nešto. Međutim, Allah upuće i koga hoće. I koga uputi, omili mu istinu. Bilo u globalu ili njenim pojedinostima. I koga ne uputi, potpuno omrzi mu i teško mu učini istinu. Sve drugo može lijepo, shvatljivo mu je jasno, izvodljivo, ali samo nema istinu. Ili ga ne uputi potpuno, zato što nije htio potpuno uputi, htio je da se zadovolji s nekim stvarima, da bude i tamo imamo. Onda mu Allah u tim detaljima gdje ostupao od istine, učini teškoći, učini i damo nezadovoljstvo i to mu je dovoljno kasnije na dunjalku. A ono što na ahiretu stedi je gore i teže. I zato je na insanu da se priprema dok je živ. I da svoje srce priprema da voli hajr i da ga želi i da bude spreman da ga prihvati onda kad mu se pojasni s dokazom. I takav i kad ne nauči i ne primijedi nešto od hajra, on je sretan, on je dobar. I on umire kao potpun vjernik ako u potpunosti primijeni ono što zna od vjere, makar to bilo vrlo malo. Jer on je spreman i ostalo ako sazna i nauči da prihvati i primijenje koliko može. Dok onaj koji kalkuliše sa svojom srećom kalkuliše hoću ovoliko eh, odvjere, a onoliko neću, znači hoću ovoliko od sreće dunjaluške i ahiretske, a onoliko neću. Sam se potpisao dio propasti. I tuge i nesreće još na ovom svijetu. Jer iskušenja ne dolaze osim kao posljedice greha, kao što Allah Kur'an kaže. Nakon ovih ajeta koje je šeheh spomenuo, bitno je napraviti razliku, o tome ćemo govoriti sljedeći, budemo govorili o Allahove subhanu ta'ala ljubavi prema određenim stvarima, da ono što Allah hoće dijeli se i Allah pri sebi ima osobinu da nešto hoće onako kao stvoritelj, a nešto od onoga što hoće i voli. I Allah ne voli sve što hoće. Ono što voli, to je htio. Jesi u njegove glase ne dešava osim što je htio. I sve što se dešava, biva Allahom i htjenjem. ali ono što hoće i što se dešava nije niko stvorio osim njega. A mi vidimo svašta na ovom svijetu. I ovo je bitna stvar da se razumije zbog vjerovanja u kader ispravnog. Ljudi zanegiraju postojanje Boga, kažu da postoji i ne bi gledao šta se dešava na Alko, ratovi, zulumi, ovo ili ono, osiromaštva. Znači, nema ga, ne uzubila, jer da ima ne Ne razumiju da je Allah savršen. Da Allah napravi sto i jedan korak napraviti nekakve tamo u životu, pa kad se sve to ovaj odvije onako kako je Allah htio, i ako ispravno postupiš tamo nakon sto iskušenja, odjednom još na ovom svijetu dobiješ sto jednu blagodat koja ti pobriče sve ono. Isplatilo se sabrit, kažeš. Ti možeš da procjeniš dvije, tri stvari, ono što ti procjeniš, ako Allah ti ne biće, ako ne prije ne biće. Insan napravi zamku pa propadne. Islam napravi, insan napravi posao pa propadne. Sve u redu bilo, jedno mnije krenu, nismo. Zaradiš i naplatiš. Što, ka nijem platio? U redu, nije sve dobro. Ti svoje, sve sve odradi. Allah skušao, tako propisao. Ne znači da on pravo da će on doći, ne kaže na ovom ili na ovom svijetu. Ali pojenta, ne bude kako mi hoćemo, makar planirali, makar sve odradili od sebe što. I zato mi vjerujemo da Allah subhanahu wa ta'ala sve znao. I htio da se dešava ono što se dešava. I nego njegovo htjenje nije samo onako htio, nek se nešto obrči. Nego sve što je htio i što je stvorio i što je dopustio i propisao, ima mudrost iza sebe. Koje on poznaje samo, niko se njega. I Allah subhanahu wa ta'ala to što je znao i htio, on je zapisao. Dao nam je slobodnu volju po pitanju halala i harama ali je unaprijed znao šta ćemo odabrati, pa nam je to zapisao. I na kraju biva ono što je Allah propisao. A nije nas na to natjerao, nismo odabrali, samo što on zna unaprijed. A o znanju smo govorili. I Allah stvara sve što se dešava u momentima dešavanja. I dobro i zlo. A mi smo ti koji radimo dobro ili zlo. Allah to ne radi za nas. Mi odabirimo, mi činimo. Ali mi smo stvoritelji, mi ništa ne proizvodimo na ovom svijetu. Allah je taj koji stvara dešavanje. I ono što je najzgled nama dijelo je loše, može biti za nas, prije svega, a pogotovo za neke druge je dobro. Samo što mi ne znamo, Allah zna. I oko Allahovog htjenja muslimani vjeruju da Allah od uvijek ima osobinu htjenja. I da Allah kad se nešto desi, on je to u tom momentu htio. Da se tako izrazim ponovno. Za razliku od sektaša i filozofa, jedni negiraju skroz Allahove htjenje ti manjina, drugi kažu Allah hoće, ali Allah je stvorio htjenje, kao što su mu'tazile, pa ono nešto samo radi na udubillah. Treći kažu Allah ima htjenje koje je znači davnešnje, staro, kod njih se Allah ne mijenja, ne kreće, ne smije se ništa deset novo, ne govori, on samo u sebi govori, ako progovori kako su promjene na Allahu, a promjene se nemoguće i tako da, ko su ti da određuješ što je Allah moguće i nemoguće? Pa dakle, pošto Allah od uvijek govorio, to je imao osobinu govora, a govori kad govori i šuti kad ne govori, shodno svom htjenju, tako je Allah od uvijek htio. I ono što se desi u momentu, možemo reći Allah je htio da se desi. I kažemo, bilo je kako Allah htio, alhamdulillah na svakom stanju, makar nam je ne bilo drago. A ne kažemo, Allah nekad davno htio, pa ono se sad projeciralo, pa se ovo, pa se ono. Sad Allah htio ili nije Allah htio ili nije se desilo, čaba smo mi radili. I nije to grehota, tako treba vjerovati. I tako je ali su netvjeli. Allah je znao li se nešto desiti. I znao u momentu kad se desi. Ljudi zapetljaju sami sebe. Da naprave vjeru koju razumiju pojedinci među njima. I njihovi neki učenjaci nižeg ranga često se desi da ne razumiju pa se raziđu kad tumače knjigu svog šeha. Šta je on htio tim ili A ostali narod ništa ne razumije. A poslanik sallallahu sallam kada mi smo nepismen umet. Mjesec je ovako, ovako, ovako ili ovako. Mi smo nepismen umet. Kad komači olema kaže vjera je nam je takava propisana da i pismen i nepismen može da je razumije. svima je dostupno. I najučeniji i najneukiji. I onaj što zna čitati pisati, onaj što ne zna. I onaj kom je Allah dao veliku i ne manju inteligenciju, ako je razuma, i ole, može da shvati. I zar je teško shvatiti da Allah radi šta hoće? I da bude kako Allah hoće? I da Allah ne voli sve što, rad, što stvara i što hoće, jer je Allah uzvišen i sam spomenu u Kur'anu da ne voli neke stvari, a znamo, kao što je Allah u Kur'anu spomenuo, da nema stvrte resim Allah. I je to Allah stvorio. Drugi pretjeruju po pitanju Allahu htjena pa kažu sve što je Allah htio, to su oni koji su pretjerali u sufizmu. I samim time neki od tih sekti izašli iz zbog toga. Kažu sve što se dešava, Allah je to htio i Allah to voli. Nisu razdvojili među htjene i voli. A na drugi način. Pa kažu nema nevjernika. Svi su vjernici. I sve je Allah, i Allah je sve. jer ako nije sve Allah, kaže Allah je sve to htio. Znači Allah sve voli. I šta god ko uradi, onaj što ga psuje, onoga što ga veliča, Allah je to htio, čim je Allah to dao, mi znamo da nema stvari da je samo Allah, znači da je to dobro. Ne uvijek. I ponište cijeli Allahov šarijan. I sve ono što se u Koranu spominje. Nego Allah hoće sve što se dešava. A neki od tih stvari želi stvaralačkom, u stvari sve se želi stvaralačkom željom, E, htjenjem, pardon, a neke od tih stvari hoće šerijetskim htjenjem ili ljubav. Pa ono što je Allah propisao voli. I nevjernicima proglašava one koji ne vole ono što Allah voli. Zalike bi ennehum kerihu ma anzal Allahu fa ahbata a'manahum. Zato što su oni prezirali ono što je Allah objavio pa im je djela poništio, kaže Allah. Bitno je da insan zna da sve što se dešava, Allahovim htjenjem se dešava, ima u tome, u tome postoje mnoge mudrosti i koristi koje mi ne znamo, nema loše stvari u konačnici. I da sve što se dešava ne znači da Allah sve voli, nego ono što Allah voli pojasni i nama je da to radimo, ako smo u mogućnosti, da budemo takvi, a ostalo da se Allahu pokorimo i možemo samo da ga veličamo, da mu se divimo kako je to sve svog znanja i mudrosti stvorio i odredio i dao da nešto na čemu su svi složni ljudi, na primjer, da ne valja, da je loše, da je negativno, savršen i ne greši, ali on stvorio onoj u konačnici iz jednog ili više razloga pozitivno, samo što mi ne znamo. Pa neke je hvalen Allah, gospodar svih svjetova. Molim Allaha da dok živimo stalno, povećano, sebi i drugima dobro činimo, a kad presenimo na smrtne muke, budu zadnje muke koje osjetimo. Amin. Alhamdulillah. Rabbim. Amin. واعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهما